Mezua argi eta garbi edatu dute beskoitzen elkartu diren eundik pase ikasleek. Aurrak, euneko eunean euskaraz eziko dituen eskola bat nahi dute herrian. Indar erakustaldi ikusgarria egin dute inguruko seaskako sei ikastolek bat eginik. Urgor seaskako zuzendaria. E, eskualdeko bost ikastolek nahi izan dute elkartasun ekintza hau egin, eta beraz, unart egin dira, deia daja egitera, da moga jotzerat, Euskal Herri osoan entzun dezaten larun batean hemen eh, manifestaldi bat izanen dela, eta Euskararen geroa eta ikastolaren gauzaren geroa dela jokoan. Ezin bestekoa da, herriko etxeari entzun araztea mezu hori? Bai, eta mailez, eh, telefonoz, e, eh, itzogu galdeak egin ez duten ezen zuten, behar bat, dambo hotxak entzun dituzte egun, espero dugu, ez direla hain elko ere, eta beste naz, hori sendatu beharko dute. Danbora soinean, goko zaritu dira kantuz eta oiuz amarnaka ikasle. Abantxu, haien irakasleek baino argiago zuten zendako ziren hor. Tan da egiten dugu, zenta uh, erriko etxe ez da beste ikastola bat eh, eraikitzea. Eta hori untxada edo? Ez, zenta euskaraz bizi nahi dugu es, toki guzietan. Zer ari egiten? Tan burrada, zenta erriko etxe ez du nahi uh, guk gure ikastola. Eta zuek, zer nahi duzue? Nahi dugu euskaraz bizi beskoitzen! Dibazu! jotzen gure ikastola lentzat salbatzeko. Ah, salbatu behar da ikastola? Ez, baina hau ez da ados egiteko ikastol gogor bat non ez da utzten ahal. Eta, beraz, azantza ginen duzu entzunak izaiteko? Bai, azantza hainitz! Ea, jo, jo, jo, zamborra!